Camelos orhumene. Camelos anancas domene hupo tu idiu despotu orche esastai eipen. Al umonon orhumene eimi aschemos. Alla cae peripatusa. Hologos eire tai en panti ergoe aprepeian echonti.